sampeyan tang sing kebadet lak wong wedok ah. dik bojoku engko nek gak bojoku bojone tangga-tangga mara kabeh siti olaipa ipati maina inu terkenyuk kedah jinem nang diae pantet ngomong. Permasalahan nang aku keduga ndelok peno. Lah nek gak keduga iki lak yo nyingkira. Jare gak keduga nglibet wong lanang. Jenenge bojo sik dadi ya nek dak dadi ngono aku nyingkir teko kene. Alah alah alah. Ojo ngowang-ngowangi adat. Nek wong lanang metu kayane nek nari mangan, Mas mboten dahar. Ah. Nek kadung kentekan kaya gangental. Pantesen ngono iki. Ket brian yo gak tau peno senengno cawat aku dadi bojo peno. Liyane pula golekno utangane cawat. Lah mari ini gak nyambut gawe gak utang. Masih utang lak, yo pokoke nyeneng nang wong wedok. Ah. Iya, nek mangan seneng tapi ditagih kuru awakku. Kok repot ditagih wong. wong sing utang ku gak umek kon gak melok nyangga utangku ae kok melok umek iku iya mergo aku ki duduk bojo peno dadi nek peno ditagih omah ki bisa bawang nagihku aku gak oleh gak oleh umek lah karepno wis kaya ngono omongan peno ya wis babate kate-katan aku aku tak mulai nang tuaku ae aku nang desa karo tani kaya apa eh? kok peno mulai nang desa lu lu lu lu tidak keberatan dek lah iya ya mulia aku cawa cawangannya mulia aku mulia hmm. aku mulia bahkan mulia rumah samu nang tak gandoling ini tak wis ketang-ketang kon dudu sanak dudu kadang mangan nyandang tak utang-utang noise ketang-ketang piro-piro aku gelem utang wong kang ngingoni koni Kak Nur tak yo wis. Genon. Gledhuk. Genon, gledhuk. E? Opo iki? Nek ngucak gledhuk. Wat, lo kakak. Nek remawat boros, Wat. Heh? Boros. Oh, wis suwe gak tau nempur yo. E. Lah opo ngawaki jeneng nek tuku beras lo. Boto mangan yo tuku nang warung, Kak. Lho gak ngono, awake Riko iku waras ta? Eh waras. Oh, mbek waras tuwa aku kak warasi piro umure ngombe aku tuwa aku waras iku lu duduk waras uang kuat lah waras sopa awak eriko iku gak loro ta lah apa sih wong gak apa-apa kok dikongkon loro itu lagi alup alup aja kak Lah terus tau metu wat ya apa kabare? Gak adem panas ta ono omah wat. Lho titenono, nek gak metu-metu iso njero omah, ngono lho. Duh mek ayem tok dek remah wat, sedhe wat. Lah wong urip lak sing digole ayem me aka. Lah nek awake aku wis teko kene wat, rasane ati penuh ya opo wat? Seneng aku, Kak. Senenge wat, iling-iling nek omah gak ewangi, ewange, kena dijak omong-omongan wong lur, Kak. Lho dudu iku wat. Lah opo Kak? Dek remau kelopain sedaya. Lho lapo? Kita engak. Engak apaan sih? Pesen aja lho, pesen. Du, 20 ribu pesen aja kemas setia. Oh, duit ah. Lho, masuk lali wah, tapi eh, Riko itu. Ya, lanak ya. Ah. Dah nagi. Alala kak, wong sing dutang gak kesusu, penuh kak kesusu ini. Lho, lho kok mulut tau Riko kak? Lah, masuk anak ewu lho aku. suka. Lho koyo ngono, tapi saiki ngene, Wat. Nek pancene awake penoga gelem ngekeki, opo iki, Wat? Ae tak badhe ya. Lho opo? Tak badhe pisuh. lading ae. Eh, todi ngerti yen iki todi. Lah ya lading iki. Tapi aja ngono, mat Nyaur opo gak awake iki? Iya iya kak Lho aja. Ayo nyaur opo Iya iya iya Kak. Wong ngatasi dhuwit adik penjani nyuduk aku Kak. Minggu hari iki. Minggu kapan? Ya minggu minggu meni. Jam piro, Mas? Ya kira-kira jam 09. Jam 09? Iya. Aku teko rene disauri mbek Disauri. Nek disauri mesti sana tak obong omah iki, Mas. Iya Kak, iya Kak. Minggu ya jam 09 Kak ya. Heeh. Mulai, Kak. Ya, hmm, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Wis pendeke belah selamat iki, Mang. Wong iku kereng ngono, tak omong ya sudah dilak omong ya. Nun nun. Lho, mau ali. Wat, wis suwe kon li tak arep-arep. Arep-arep apane wong kon gak tau njebus. Lho anane gak tau njebus iku ndele awakmu gak tau metu are li. Karepmu lho ya apa? Niat nyaur tagak kon niku. Lho perkara apa sih? duwe sing ana utang 15000 aku sampe gegrek bojoku ya perkara dhuwit iku dhuwit apa asli dhuwit 5000an telu at lah ya jangkep ngono lho li li. jangkep e jangkep lapane nyaure nyaure lah utange wis tak durung utange wis at nyaure durung eh durung wah li, wong aku utang dhuwit kon iku ya gak tak gawe apa-apa tak gawe tuku dicet. Iya. Lah omah iki pantes e dicet abang apa kuning apa putih li omah iki li. Bakon cet ireng bandak Hmm. Aku gak pokok gak ngurus cet. ngurus dhuwit, ngurus dhuwit, Wat. Eh, ngurus dhuwit. Ngene ali, pancen kon nake. Tak semayani minggu ngarep iki ae. Temen ta? Iya, kira-kira jam 09.00 tes. Ini ya. Jam 09.00 ya. Iya Adik kon kan nepati janji tarpotna yang polisi oh, lah iya iya iya Tadi ditenono jam somo jam somo keliwat amblas ndek eh kok amblas ya lah ya apa telat wis ilang duitmu lho tadi nek telat gak kon sahur ngono lah ya apa lah aku gak kon sahur gak apa-apa tapi nek ana bawa polisi mrene wis meloko terang dihukum kon perkara utang iki lah aja meden-medeni ampre gak tau kumpul bapak polisi ya jam somo tes ya Teman ya? Iya iya iya iya. mau Pak. Iya iya iya iya. Belai selamat, belai selamat. Hmm, sama nukai. Permisya. Wah, iki. Iki sing karo isi. Ya, masuk oke. Okay. Ha, uh, ya. Ajak lo betul. Lai. Gimana ya, ku? Uang 15 ribu itu gimana? Dah kasih-kasih itu. Bener, deh, kan dihilang. Itu kan itu ya, palu itu pergi rumah. iya pergi rumah. Sama itu ini ku pinjam uang lima belas ribu, gue sampe sampai sekarang tadi sahur. Nah, yang benar tante ini kan nomor ini Lu bilang satu minggu tidak datang rumah, gue tunggu tunggu di rumah. Lebih tidak benar tak mau mang. Lu bilang apa mau mau? Lu tar par iku gitu loh kan? Ya bilang di arah arah iku di mau mau di arah iku. Lah arah pi lah mau ta? Tadi nih di arah par pi di mau mau, lu kayak apa iku? sekarang ya lu itu begitu kalau dulu itu pinjamnya enak sekarang itu balik lo ya enak Bila ya, semuanya enak, gitu omong aku lah enak ta apa aku murang nguring ya enggak nyentak nyentak ya enggak om wis genang ini lo ke tapi lu semuanya tok itu tak kasih kasih uangnya itu plalu itu lupa lu itu saya beli iku keke keke ha minggu ngerti keke Iku malah ya? Iya ya. Jam songo belinya kayak ya. Sama sembilan, loh datang sini ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, sekarang mau pulang kita ya? Iya iya. Sama, sama siapa ya, ya? Minggu mana kek, cok minggu ini, kek. Minggu mana ya? Minggu lagi ya? Iya minggu lagi. Oh iya ya, kapan? Pak? Sembilan tes ya, ah. sini ya. Minggu, iya. minggu lagi ya? Minggu lagi. Iya iya. iya. Ya, weh kembali. Kek kek. Eh, eh. Wah besar mari kek. Oh daisa Oh Pokoknya minggu lagi gak ya? iku, weh lah. Iya, ya? iya iya iya iya iya iya. Weh pulang ya? Iya iya iya iya. Lima belas ribu saldo minggu lagi lah ya. Iya. Hati-hati lu ya. Alah alah alah alah. Bingung aku. Eh kadung melumpuk duit ketemu. apa sih tak gaya saya nak ingin naik mumpung oleh tinggalan kris ke wong tua gue naik akal-akal jadi dukun tiban iki dalani oleh duit ini iya anjenipan bareng aku kon cak nyolong nyolong no waduh aku nek gak nyolong rong dino tangan rasane gembremet teh eh, lah sing winginane hmm. sing kon tepak gak ono aku tak tingkat noleh ku nyolong nyolong oh, diri iya ono ngene embong aku nyetop motor hmm. bareng tak stop eh, stop supir turun supir mandek krek bareng bawa apa beras. Ah, iki batin kuah oleh beras iki. Iya, oleh 5 kuintal lak. Nekat panjenengan. Iya, iya, eh, Pak beras. Iya, Pak. Berapa kuintal? Tidak kintalan. Lapa. Cingkiran lho. Berapa cingkir? Dua cingkir. Terus ya, aku ngomong, kalau begitu saya minta satu cingkir. Buat apa? Cari ini supir. Hmm. Tak war. Gawe bobok. Kre oh. Ya apa kregeten? Wah, wow, urae. Saiki ngene, Cil. Hmm. Kono cuk pisan begal. nek kon atimu gak tatak salah-salah kecekel dhewe kon lah saiki ngene hmm. aku pirang-pirang dina lak nyelidiki omah Jatiju iya omah supir iku lho supir proyek uh supir proyek iya iya iku lak sugih ta hmm. sing lanang gak tau di omah sing wedok kesenengane dulin lah wingi tak delok yo sing lanang iku gawe kelambi juju. lah aku dhewe tak tukokno wingi lah tak tekek di omah lah engkok karepku Nek wong sing lanang wis budha, sing wedok budha nyang pasar. Aku karo kon mlebu nang omahe. Lah, cuma saiki ngene ya. Sebab mlebu nang omahe proyek iki wong paling sugih sak desa. Iya, nek sok mlebu ngono saiki perjanjian, Pan. Perjanjian ya. Umpamane markaban kecekel dil. Yeah. sampe nyangkut nama kancil. Lah ya, nek aku kecekel ya gak nyangkut namamu. Dadi umpamane kon sampe dihukum aku sing ngirim Ojo, adik nyakot-nyakot ya ya apa sih cil padane mali sore ya eh, iya mergo aku kon cakot paling aku nyakot mana lah paling cadek-cadekan wah ya. ngene kon niku saiki ngene ya kelambi ndek tas iku iya sing sitok gawe sitok tak gawe ne soalé terus mlebu nang omah supiku. Oh, saiki ae wis waktu niki wis. Si padha barek rupane supir. Nah, lah nek aku karo kon pakaian padha mbek supir iku, tonggo lak gak curiga ta sih ngono ta iya ayo ah, langsung dipraktekno boleh ta iya ayo, ayo. ayo. iki wis gak kurang-kurang. Bareng aku akal-akal dadi dukun. Wih, duwe iku koyok-koyok diubupi ya. Tapi wis semono yo entek entek. Sopo iku? Nuwun, Mbah. Oh, nggih. Diko mlebet mawon. Amit nggih, Mbah. Nggih. Kula sangkaaken mboten enten sampean wau, Mbah. kula mboten metu metu. Napa nek medal, Mbak? Nek medal iki nggarai kainan. Nah. Iki beneran nek sampean hmm, teng ngriya, Mbak. Nggih, enten perlu ne. Nggih, kula jeng enten damel, Mbak. Niki rogo nyijeng iki. Nggih, pun teng mriki mawon lampun cekap ta, Mbak? Nggih, Butuh napa niku niku? Wala, Mbak, kula ngriki iki kajengene ditolong kali sampean. Nek ditolong. Tapi lah sampean pore nolong kula tambah Mbak? Nggih purun mawon, tapi tulunge niku pokoke nek tulung bener ngoten. Kula niki mboten nate nyoyo tiang salam Mbak. Nggih. Sebab kula niki nggih mboten pore nglakoni salam niku. Nggih. Saniki kula ngomong terus terang malam kali sampean nggih, Mbah? Nggih, pancen mboten udan terang-terangan mawon. Nggih, terang-terangan mawon ning ngompong pun mboten rantene beng aling-aling, Mbah. Nggih, pancen oblang-oblang omah kula gedheke mawon. Mbah. Nggih. Kula niki lak kesenengan kula niki dolen ta, hmm. Tapi mboten tahu menang ngoten lho, Mbah. Oh. Lah makane kula ngriki niki, sampean menangaken soalnya kula niki kalampun kata lho Mbah kok mboten wingi-wingenane ndika ngriki Lah nek sakniki napa Mbah sampean hmm. mboten saged nolong ta Mbah Nggih saged mawon Lah nggih wong saged ngoten Tapi nggih ngoten nak sarate Lah sarate napa Mbah Sarate niku nggih dhuwit 50.000 Pinten 50.000 Kok kata Mbak? Lho lak ningali menang andika kepengin menang kata kaya nopo? Ala ah, kula niki pun kata, Mbak. Hmm, Tapi nek kula pun ngekeki dhuwit sampean 50.000 dhuwit kula lak balik ta, Lho mesti bali e paling boten pun 500.000. Lho niku bali e, Mbak? Hmm, nggih. Oh, nggih. Pun nek ngoten nek sampean purun nulung kula, Mbak. Hmm, nggih. Lah sakniki Wong kula ngriki wae mboten beto dhuwit kata lho, Mbah. Nggih. Beto dhuwit mek 20.000. Oh, didamel plaris. Sampeyan trimo dhisik nggih, Mbah? Nggih. Tapi sampeyan butuhaken dhuwit nemen ta, Mbah? Lho, mboten butuhaken yok nopo Pokoke 50.000. Tapi pun lali lho nggih janjine. Ya lah Nek ngoten gelang niki sampeyan pendet mawon. Ha nggih. Nek sampeyan dodol niki regane 10.000, Mbah. Dadi klebu mun 30.000. Kirang kali dosa wae. Mungkin kurang apa lo gampang pokoknya pun pelaksanaan. Saat ini sampe delok Mbak Benjing ini ku sakit menang apa mboten? Hmm, mungkin diisi. Kalo Joko akan gombal aku lo. Sampe Joko akan mbak sampe delok sing temen lo nge? Diko, diko awasi mawon. Nge kula delokin mbak. Sani min. njaluk gawe mumen mumet to min lho nggih mumet lha kok saged mumet sih mbak lha kula umetaken iki nopo oh nek mboten diumetaken mboten saged mumet nggih mbak saged min min mandek kok min lho mandek lha mandek mbak lha kula gegem iki nopo nek digegem mandek nggih, Mbah. Mandep kula gandole tangan kula niki. Mandep. Mbah. Nggih, nggih. Lah benjing niku maine to mak kula, Mbah. Hmm, nggih. Saniki mak kula sampean kei syarat mawon, kula kersane menang. Benjing mawon kula bongane ngisore meja. Saniki mawon ngriku, Mbah. Hmm, kula tak nyelok becak nggih. Nggih, nggih, nggih. Wah, kebeneran ngoten nggih. Monggo, monggo, monggo. Thank Iya, iya. Wong wedok iku sliwat. Hah? Wong wedok kok sliwat. Ayo mlebu. Iya, ayo mlebu. Hah? Wis drebone ae wis ana ta. Iya. Wis kondisi disyo. Ya, disyo. Dadi ya. Iya. Dadi sih. Cek. Cek apa? Lebu aja. Pokoknya sembarang kalir. sembarang kali kalir. Waduh, mas-masan. Lu ini nyamar kula, Mbak. Ban. Ban. Ini enggak bayar becak dhisik lho, Mbak. Kapan? Cek, ban. Cek. Sing duwe mate kok, Cek. Ban. Sing duwe mate kok ya opo iki? Waduh, mati tau re, bawa iki, Ban. Iki opo iki? liwat mburi gak iso. Iki aku sing gawa inten. Niku meneng ati aja liwat ngarep, aja liwat ngarep. Lah ya apa sementara ya yuk singitan singitan. Singitan ono endi? Sak arep singitan. Ono jero nek genu-genu. Wah, niku mati sorongan. Sorongan iki kuse. Ono endi? Eh, cek cek. Sik sik. Waduh, apa iki rasane mati nuruti kontok ae ban kok. Yo. ana lemari gua dhewe. Dilepeni wong loro ya. lho, lan aku plepeken apane kadut ta. Kang nang ngene lemari makan ngene lho. Mlebu lemari makan. Iya, iya. Iso yo. Monggo, Mbak. Nggih. Nggih ngeten iki omah kula, mboten ate kula kunci, mbah kula tinggal aman teng mriki niki. Pun sembrono. Mboten ape ado lho, mbak, kalau sama sampean. Wong becake mek 50 kok, Mbah. dibuka blak sembrono ndika niku. Napa mawon sing sampean butuhaken, Mbah? Nika mendhet wowo. Wowo. Wowo. Mawa. Inggih mawa. Kali napa, Mbah? Biru wowo. Kali napa male? Wowo sampean dekek cowek. Kali kula damelaken kopi nggih, Mbah. Kersane mboten ngantuk sampean, Mbah. Mun lah kali jagunge sing enom. Lho damel napa jagung, Mbah? Lah timbangane mawon mboten enten jagunge. Mungkin mawon nek perkara jagung oh, iku gampang, Mbah. Nggih. Saman ketakan lho, Mbak, nggih. Nggih, nggih, Nak. Waduh, waduh. Oh, maket duang manglung-manglung. Wih, istrimu duit telung puluh, kurang rong puluh. Waduh, bweker iku sik wati. Eh? Bweker e gede. Iki tak dolam biak Melayu, antarani sepuluh ewu beker. E. Hmm? Iki ay tak jukwi tak saani. Wis, hmm, untung-untungan saik celonok, mang. Saambrah-ambrah. Wis. Nek mawon nggih, Mbak, nggih. Nggih, nggih. Kopine dereng godhok, Mbak, niki banyu termos. Mun repot-repot mung kula. Nggih. Mun repot-repot mung kula getah panas kok. Mbak. Lho, yo nopo, Mbak? Bojo kula ndugi, Mbak. Tat tat Ya, Kek Mas. Tat tat tat tat. Yo nopo, Mbak? Yo nopo bojo kula ndugi, Mbak? Lah yo nopo, waduh. Mboten kenean bojo kula niku, Mbak. Lho, lho. Napa malih enten wong lanang teng jero omah mriki, Mbak? Dikethok gulu sampean ki lho, Mbak. Lho, kula niku dikethok gulu kula. Wih, lah ka iso ra opah kuwi iki. Sampeyan nurutane kula mawon nggih, Mbak, nggih. Mbok, Mbak. Mbak, hmm. sampeyan mlebu sare tempat hmm. tidur kula tutupi spray, Mbak. Hmm, mati ta urip aku. Wadah dikah. Mati ta urip. Aduh, Mbak. Cepet ta ya bukane kelas telat jan. Napa sih cak kembali mana cak? Lah apa sampe niku? Wong budal nyambut kaya kok balik mana iku? Lah gak balik ya kok rebes kari ya dakno. Lah yo aku mah ngomong apa sih, Cak? Aja sampe ono sing kari. Lah sampe deken di rebu ese. Tak deken aku lambe wingi sore sing udara ngisor sore lho. Wong deken ndi? Iya. Lho tak katok nduk nongone di jero lemari. Sini kok nyene kok nyene kok nyene. Gak tak kunci lemari ne. Mangkane tak mangkane nek nyambut gawe iku. dikandani aja ono, sing kari wis ana sing kari wis nanti kula kula eh sorry kula kula kula diore kula pak kula gancir kula pak kula markabal kula nuruti kona gak karu-karuan ya ini ya sepuntennya mau jika ada pak ini iya ayo Saiki ngomong terus terang ya. Lah aku iki terus terang ngomong apa sih Cak? Wong aku ya garo nek wong iki ndok jero lemari lho Cak. Ajak mukir kon wis suwe aku dilapir tanggo tapi gak tak rungokno nek gak rumetku dhewe ngerti ya. Lah sampe takoni wonge dhewe aku iki ngrebono wong tangga wong iki pasar iki mang. Nggih. Ono ae sih rek. Wis jilen jeneng dikoni. Kula kancil, Pak. Sini nih. Kula markaban. Nopo tak sik terewange mali? Mboten enten karon. Kula ewangi. Aduh be kula, nggih kula ewangi. Kula nggih melok nyolong beker. Sapa iki nisore tempat tidur bunder blugur iki? Aduh mbok perkara beker tok arek. Gak ngerti nek jange mungo, eh muni. Aduh mbok nggih kula. Lah ndek sinten? Kula. Kula niki dukun. Dukun. Ya. Iya napa, Cak? Saya kebat laporan ngene Gus Lurah. Iya saiki aku tak lapor dikon rene ta Cak wong e. perlu Gus Lurah mbek Gus Cari kok rene pisan. Aduh. Laban. Iya. Dibanding iki mung do maling. Lah ya karone ana maling, maling nyawa beker. Aduh, Mbok, beker jange muni tak sapi. Oleh keponangan oh, aku iku mau. Wis terus maling-maling, bekere muni. Wis kana. Saman mabut kang ora. Gus. Urung diukum. Oh iya. Ini Niki lho Gus ndika urus Gus. Ana apa rame-rame? Kula tinggal manjing omah kula dileboni wong telu niki lho. Sik, Rek, bukumu dukun, Rek. Oh, nggih iki. Tulisane sapa sing mlebu nang omah iki? Oh, nggih. Sapa iki jenenge iki? Kula. Sing siji iki sapa jenenge Kula ta. Kula Kancil. Kancil. Sing iki? Kula Markaban. Niki sing kaya bendoyo iki sapa iki? kula kula markuwa aduh wis rek sampun Gus Alimin nggih ya matur nuwun ini ana persoalan ngene kon gelem lapor nang ngene ya terus saiki kancil markaban markuat pisan nggih Pak Lurah sing situk rupa-rupane ana apa-apa sampe direwang mlebu nang ngene jero lemari untung konangan sing markuate gak nyono-nyono terus mlebu nang tempat tidur moro-moro nyolong beker. Aduh. Untungi bekere muni. Coba kamu ni gak konangan iki mang beker. Ah, nggih. Kula sangkaken pun muni. Ah saiki markaban kancil bare markuat pisan. Oh, nggih. Urusan iki gak iso aku mempertanggungkan Calving. Wis api, saiki ayo nang kantor polisi. Lah napa si Pak Lurah diselesaikan mriki mau napa ya ora? Gak peduli termasuk iki perbuatan jahat meskipun barang durung digawa. Ayo beda, ayo cepetan kantor polisi. Ayo kene, tak lanjut. Ayo, ayo. Aduh, badare dukun perkara beker ae. Yo melok ae ana wong maling. Ali min. Nggih. Tak tinggal ya. Nggih. Engko sewaktu-waktu nang panggal terbunyi polisi teko ya. Nggih, nggih. Ya apa sih, Cak? Iki mangan cara tinggal nang pasar lo cali, Limin. Sampe no jomur yang mureng ngambil aku, Cak, ya. Ngerti ya, Kon? Iya. Anane omamu sampe dilebani wong telu iki. Mergo kon tinggal dolen, ngerti ya? Iya aku saiki wis gak dolen kok, Cak. Aku saiki wis leren, wis semol aku ni koyo ngono aku kepengin tetep rumah tangga mbek sampean Cak Alime. Lah ngaku ni si Mar kuat iki mang mrene. Ngerti kan? Iya. Pura-pura dadi dukun tiban. tuh